بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين ऐं बेशक बणायोसूं तव्हांजे मथां सत रस्ता तराइक़ फ़ौक़ुम सब तराइक़ وما كنا عن الخلق غافلين ऐं न आहियूं असां ख़ल्क़ खां बेख़बर हाणे पढ़ीसूं सूरत मोमिनून पे पढ़ीसूं कद अफ़लहल मोमिनून उन उनमें जे पहिरियों यारहं आयतूं ॾह आयतूं पहिरियों यारहं आयतूं जेके हुयूं से फल फलाण अहिड़े क़िस्म जा माण्हू फलाह पाईंदा ऐं कामयाबु थींदा ऐं वारिस थींदा जन्नत जा उन्हनि जो ज़िक्रो उन खां पोइ ॿार जी पैदा थियण जी ॿार जी ग्रोथ डेवलपमेंट जेका थिए थी पेट में माउ जे हुन जी ख़बर हुई ऐं पोइ अलाह ताला फरमायो त पोइ असीं मारींदासीं हिन खां पोइ ॿारु वॾो थियो वरी जवान थियो असां जहिड़ो हठीलो मुतकबिर पंहिंजो फिरॉन फिरोन जहिड़ो की मूसा जहिड़ो की इबलीस जहिड़ो की अबू अबूल जहिड़ो की मोहम्मद मुसवासम जो उमत मञा सुठो सुहिणो माण्हू मतिलबु सभु कंहिं क़िस्म जा माण्हू पोइ पर सभिनी खे जेको बि काफ़र आहिनि सभिनी खे मरणो निठाए पोइ वरी ऐं उथारींदो आहे वरी पक पक अथव पोइ इहा ॻाल्हि करे हिन खां पोइ हाणे उथारण जी ॻाल्हि खां पोइ चए सतनि आसमान ऐं ज़मीन ऐं पाणी ऐं इहे हीअ जेके अलाह ताल ॿियूं आयतूं जेके आफ़ाक़ में आहिनि जेके धरती ते मतिलबु त ॾिसे माण्हू अखियूं पटे हले त ॾिसे त कुदरत कुदा जी जेके केतिरियूं ॻाल्हियूं आहिनि जेके असांखे ॾिसण में ईंदियूं पोइ उन्हनि जो ज़िक्र थो हाणे वरी अचे पंहिंजी सतरहीं आयत खां वठी हाणे उहो इनशाला पढ़ंदासूं वलकद ख़लकना फोक हकुम तव्हांजे मथां असां ख़लकियो आहे सभु अतर आतराक सत तरीक़ा सत रस्ता सत ठाहे छॾ सत यानी सत आसमान आहिनि वमा कुन्ना अनिल ख़लक गाफ़िलीन असीं पंहिंजे ख़लक़ खां गाफ़िल कोन आहियूं यानी सत आसमान ज़मीन हीउ जेको वण टिण पखी पकड़ जेको बि सभु क्रिएशन जेको आहे इंसानु माण्हू हैवान गॾु घोड़ो गाबो सभु मुर्गो चिक चिकन जेको खाओ था जेको सभु कुझु जेका मूं ख़लकी आहे शइ उन खां गाफ़िल न आहियां उनखां ऐं बेपर मतिलबु त बेखबर न आहे इहा ॻाल्हि कई अथसि उनखां पोइ फल फुमाए थो वंज़ला में आसमान आसमान जा पाणी थो मोकिलियां पर कहिड़े क़िस्म जो पाणी थो मोकिलियां बेकदरीन हिसाब सां पाणी पाणी खे सुठो अचे हलंदा याल अला मींहुं वसाजिया पंहिंजे छा चइबो आहे सिंधी में त मींहुं वसाजिया ख़ैर जो मींहुं वसारिया ख़ैर जो मींहुं ईअं वधीक मींहुं पई पइजी वञे त बनियूं ॿुॾी वञे हलियूं माण्हू परेशान हाल सिंध में हाणे वरी ईअं थियणु शुरू थियो ॿ टे साल थिया बसि यकदमि फुड़ी हिकिड़ी पवंदी पंज फुड़ियूं पवंदियूं माण्हू ॿुॾी वेंदो मुल्क सॼो अड़े भले हिते माण्हू हिते थोरे थोरे पाणी वञा ॿियो मुल्क सम्झो त पोइ ईअं थो थिए पर जेकॾहिं सफ़ा पोइ ई न पाणी त पंहिंजो पोइ चए थो बेक़दुरु न ऐं मूंखे ख़बर आहे कहिड़े सां हिसाब किताबु करे ऐं पंहिंजो मखदूर सां सॼो मेयर आहे मुंहिंजो तरीक़ो पर जॾहिं बि कोई कंहिं ते पोइ अलाह ताला चए थो त हाणे हिन ते मूंखे करिणो आहे पंहिंजो छा चइबो आहे पंहिंजो हथु भञिणो आहे मूंखे पोइ ॿ न ॿोड़े छॾींदुसि या हुनजी हीअं करे छॾींदुसि पोइ वधीक ॾेई छॾींदो या घटि ॾींदो पर जीअं वणे पर पंहिंजे हिसाब हुनखे हिसाब जी ख़बर आहे केतिरो मोकिलींदो पाण हिसाब थो करे पाण खे किताब थो करे बेक़दरनि बेक़दरनि मालूम फसकनि न फ़िलहाल पोइ रहायोसि हुनखे धरती में फसकनि असकन सकन सुकून मतिलबु त मस्कन घर घर आहे जिते माण्हू रहे थो अस्कनि न असां हुनखे रहायोसीं टिकायोसीं इंसान खे जो असां धरती ते रहायोसीं हिते वेठो आहे हुन पंहिंजे शाख जे कप ते वेठो आहे या हुन नदी जे या हुन नालीअ जे या हुन पाणी जे वेझो थो माण्हू रहे इंसानु कोशिशि करे थो भई त पाणी भरण में सलाही थिए न थर में माण्हू वीचारा परे परे खां मायूं वञनि पोइ वरी भरियो अचनि त दिला रखियो पंहिंजे हुन ते पोइ हिकिड़ो दिलो वरी ॿियो दिलो वरी ॿार बि कच्छ में वरी ई को सॼी मुसीबत वीचारी माइनि जे मथां सम्झो पाण वटि त ईअं थो थिए अञा ताईं इहो लॻो पियो आहे कमु असांजो पाण वटि माइयूं वीचारियूं पाणी भरे अचनि वरी कनि हू कनि पोइ चए त पंहिंजे साईं शाह अब्दुल कंहिं बुली वारे साहिबु चयो चए त पाणीअ सर ॿहिड़ो पाण हर पाणिया ही सर ॿहिड़ो सर माना ॿ दिलि आहे हिक ॿिए जे मथां हिकिड़ो दिलो वरी हिन मथां ॿियो दिलो पाणिया सर ॿहिड़ो सभु का दिलो भरे का लही संदे सजणे का पोरे कान भरे का पंहिंजे महबूब जे लाइ भरे थी पंहिंजे सजण लाइ भरे थी पंहिंजे बचनि लाइ पंहिंजे मुड़ुस जे लाइ पंहिंजे माइट लाइ भाउ लाइ उहो सजण जे लाइ का पोरीअ जे लाइ भरे थी पोरियो थी करे मतिलबु त हुन सां हुनजी ज़िंदगी हले जो पोरियो जेको आहे इबादत आहे ऐं पंहिंजो असां जेका इबादत था करियूं उहो पोरियो आहे या मुहबत आहे मतिलबु इहो फ़र्क़ु आहे त अलाह ताला जे इश्क में अलाह محبت میں में नबी पाक सलाह जी मोहबत में जेकर माण्हू खां आबाद करे थो त उहो ॼण इश्क जी इबात आहे محبت जी इबात आहे पर जेके चवंदा मड़ी ठुंगो ठुंगो हणी ठुंगो ठुंगो टुंगु हणी भॼी ऐं वञूं वरी जनत बि असांखे मिले पोइ असां जनत हिन मूं सां पंहिंजो वारस थी वञूं अलाए जनत जेको आहे चवंदा आहियूं जनत असांखे मिले ई मिले छो जो असां हेतिरियूं इबादतूं कयूं आहिनि हे इबादतूं कयूं त क़बूल पयूं अलाए कोन पयूं पियूं असांजो अलाह ताला क़बूल फरमाए इनशा पर इहो जेको आहे सो ॻाल्हि अहिड़े नमूने सां बेक़दरीन फासक न हो फ़िलहालु असां हुनखे सुकूनत पज़ीर कयोसीं रहायोसीं सुकून ॾिनोसीं हुते अस्कन्ना व इन अला ज़हाबिन बि लकादरून पर जेकॾहिं असीं चाहियूं त उहो पाणी हुनजो वञी हलियो हुनजो सॼी ज़हाबिनो खणी वञूं मतिलबु त वठी वञूं भॼाए छॾियूं उहा ॻाल्हि जेका परे करे छॾियूं दूरि करे छॾियूं उहा जेका बि नेमत ॾिनीसूं डोर ढिंगर पाणी वञी पुर भॼी जेका बि त उहा जेका खसे वठूं माण्हू खां त पोइ बसि ज़हाबिन हुनखे चयो ज़ाब माना वञे हली का शइ ऐं ज़ाब माना छिके असीं पुरे वटि पुरे वठूं का शइ बसि तर्ज़ुमो सां ई कयो आहे ऐं असीं हुनखे गुम करण ते क़ादिर आहियूं खणी वञूं हलिया बसि वञूं हलिया फ अनशाना लखुम पोइ असां तव्हांखे पैदा कयोसीं अनशाना लखुम तव्हांखे पैदा कयोसीं ॿी जन्नातिन पोइ तव्हांजे लाइ तव्हांजे लाइ पैदा कयासीं छा ठाहियासीं जन्नातियुनि बाग़ लाइ ठाहियासीं ॿनियूं ठाहियासीं व आयना ॿिन नखीलनि नखील मिला खजनि खजिन जा बाग ठहियासीं व आना बि ऐं कंगूरनि जा बाग ठाहियासीं लकुम्फी हा फवाकियो हुन तव्हां लाइ मेवा आहिनि वमिन हा घणा आहिनि मेवा हर क़िस्म जा बाग असां ॾिठा हूंदे बाग घणेई हाणे बाग विया हलिया सांगड़ गॾु कर इहो जेको इलाइक़ो आहे बाग़ लभे कोन काछेले वारे जो बाग आहे वीचारो अञा अम्ब ॾिए पियो ऐं ॿिया बि हाणे अम्ब आहिनि ॿिया आहिनि ॿेरनि जा बाग आहिनि जे भरिसां ही उहो बाग ॿिया पर अंब अम्ब घणा था थियनि सिंध में अलदला वरी बि पर असांजे इलाइक़े मां विया हलिया ऐं अहिड़ा ॾोह कयासूं अल्ला ताला खसे वरिता असांखां खसीरो तुम मिना उहा मिनहा था खुलून पर उन घणेई आहिनि बाग मज़ा पर उन मज़ा ई तव्हां खाओ था मतिलबु त खाईंदा आहियो शजरतन तखरुज मिन तूर सैन आहे थूर शजरतन ऐं हुन वण खे जेको निकिरे थो तूर सेना मां वञे ऑलिव जीअं की चइबो आहे पंहिंजो पाण खे था चऊं छा ज़ैतून था चऊं पर ज़ैतून पंहिंजो ॿियो आहे उहो पाण जेको खाऊं वॾो वॾो हेॾो ज़ैतून जेको मिठो आहे पर हीउ ज़ैतून ॿिए क़िस्म जो पंहिंजो आहे जेको नंढो कसारो थिए थो ऐं हुनखे पोइ वरी हुन उनमें तेल ठाहिनि था हुन उनमें वरी आचार ठाहींदा आहियूं उहे विकिणनि था तेल बि विकिणनि था त इहो घणो करे थिए थो असां वटि त वणु आहे असांजे आकलनि मज़ल बाग में पर ॿियो भोला थिए थो अलाए कोन थो थिए बाक़ी बाग आहे असांजो वॾो वॾो वणु आहे हिन जो ऑलिव जो ऑलिव हिन में थियनि था पंहिंजो तूर सेना माना जेको लिबनान आहे कनान आहे हिन में हिते वण थियनि था उन में थियनि था इहे तूर सेन पंहिंजो ऑलिव जो जैथून जो वतीन वैतून व तूर सीनीन वहाज़ल बर तूर सेना तूर सेना तूर सेना म थियनि था तंबुत बि दोहन पैदा करे थो तेल खे उहा सिब आखिल ऐं उन मा खाइण वारनि जे लाइ सिबक हाणे सिबिक जी माना असांजी कई आहे त बोड़ थो थिए हुन मां या पोइ चिताजी थिए ॿोड़ जी माना भाॼी बि माना में वीचार सिंध में थोरो फ़र्क़ु हूंदो हो किथे तीवण अचंदा किथे फलाण चवंदा उहे ईअं चवंदा अलाए छा छा भई दोहन जी माना उहा सिबखल आख़िरीन ऐं ॿोड़ खाई खाईंदड़नि लाइ खाईंदड़नि जे लाइ ॿोड़ आहे भाॼी आहे हुन मां खाई सां माना तेल बि तेल सां माण्हू मानी वीचार खाईंदा आहिनि तेल सुठो थो थिए हुन सां उहो मखियुनि जे पंहिंजी मखण सां मानी खाईंदा आहियूं सिंध में खाईंदा हुआ अॻे हाणे डालदा खाईंदा आहियूं पंहिंजो अलाह सही भाॼी गुंधण गुंधण चइजे गुंधण चइजो सुठो लफ़्ज़ु आहे हुन लाइ गुंधण कबो यानी हुन में तेल विझिबो या हुन में मखण विझिबो गुंधण थियो हुओ हुन सां खाइबो माण्हू जंहिंसां मानी खाइजे थी सो भाॼी गुंधण थींदो उहो इन लकुम फिल अन आम अन आम अन आम इन में फ़र्क़ु आहे थोरो पर ॿई लफ़्ज़ निकिरनि था नियामत मज़ा नेमत अलाह ताला जी आहे नेम उन मज़ा अन आम अनाम डोर आहे डोर छुपायो छुपायो उनखे पाण चवंदो भटारो भटारो माना बरक़त वारो सम्झो त अलाह ताला इहा बरकत ॾिनी आहे जेको अन आम जेके असांखे डोर आहिनि आम हुन वीचारी खे ॾिढ खे ॿकरीअ खे वीचारा जेके फज़ीलत वारा ॾेढार हूंदा आहिनि पोइ हुनखे चवंदा अमा अमा अमा अमा करे सॾु कंदा हुनखे असांजो पोइ छोजो वेचारी भटवारी आहे बरक़त वारी आहे हुन मां खीर त माण्हू पीए हुनजो ई थो थिए सभु कुझु त पोइ इन करे हुनखे इज़त कजे हुनखे न समुझी थो मिली अलाए छा आहे कहिड़ी मुसीबत आहे पोइ वीचारा हिंदू जेके आहिनि हुनखे पूजींदा भाॻे पोइ अला खाइनि कोन था पोइ चईंदे अन आम अन आम माना में अन आम ढोर थियो अलफ़ ज़बर अनाम पर जेको इनाम जेको मिले इनाम माण्हुनि खे मिलंदो मिलियो फलाणो इनाम मिलियो आहे मूंखे उहो अलफ़ ते ज़ेर हुन में अनाम में इनाम में फ़र्क़ु पर ॿई लफ़्ज़ निकिता निगम नेमत नाम नाम जा ल ल इन लकुम फिल अनाम इबर डोरनि में तव्हांजे लाइ इबरत आहे वॾी इबरत आहे डोरनि जो घणो त ज़िक्रु जेको अलाह ताला हिते बि कयो आहे पर ॿियनि हंधि बि कयो आहे पर ख़ुशूसनि नहल सूरत मंझि जेको आहे घणो डोरनि जो ज़िक्रु सभई जेके जानवर आहिनि जेके तव्हां घणे था वञो सुबुह जो निकिरनि था शाम जो चवंदा वापसि ई थो थिए पोइ हुन मां खीर थो निकिरे हुन मां ई थो थिए हुन मां कप हुन मां छा चइबो आहे पंहिंजो इहो ॾास ऐं उन ऐं फलाण ऐं इहे जेके बि जानवर मज़ा आहे सभु शयूं उनजो ज़िक्र अलाह ताला पंहिंजे हिन सूरत नहल में कयो आहे अलहमदला ॿुधुमि पिए त हिकिड़ो वीचारो नाइक आहे पंहिंजो उन खां कंहिं हिंदूअ माई बि पुछियो वेचारो नायक त मूंखे हथु कोन थिए आयो पर आऊं चवांसि त या माई हुन माई चयो हुन चैलेंज कयईं वीचारे नायक खे चईं पंहिंजो तूं मूंखे ॿुधाए जे कॾहिं मुंहिंजे धर्मनि जे किताबनि में लिखियो पियो आहे त हीअ पंज शयूं आहिनि इहा छा ढोरनि मथां जानवरनि मा पंहिंजे केटल मथां या गऊं वजा या उहे मूंखे ॿुधाए त उनजा नाला अलाह लही रहंदा नायक खे वीचारे खे ख़बर कोन हुनखे को ॿुधाए जेको हुनजो यार हुजे त हुनखे ॿुधाए वाया सूरत नहल में सभु शयूं हुनजो खीरु हुनजो पंहिंजो पेशाब जी ॻाल्हि हुनजे गोबर जी ॻाल्हि हुनजे दास जी ॻाल्हि हुनजे खल जी ॻाल्हि हुनजी सभु सभु शयूं हिते अथई हिन सूरत नहल में तूं पढ़ी ॾिस त इहा हिन माईअ खे ॿुधाईं हा त वीचारी धर्म मञा मुस्लमान थी वञे हली पर पोइ ईअं कोन्ह थियो ख़बर कार वेचारे पर इहा ॻाल्हि हिते आहे पोइ फरमाईंदी अजब जहिड़ी ॻाल्हि हीअ नुस्ख़ी तव्हां तव्हां पियो था हुन में जा मिमाफ़ी भूथून आहे जेको हुनजे बतन में जेको हुनजे पेट में आहे पेट में अलकुंभ हाणे हिन जी तफ़सील वरी तफ़सील वरी हुन में आहे सूरत नाल में त चई त बैन दम वल फ़र्श हिकिड़े पासे खीर हिकिड़े विच में खीर त हिकिड़े पासे पंहिंजो पेशाबु आहे त हिकिड़े पासे गोबर आहे त हिकिड़े पासे हुनजो रथ आहे त हिन हिनजे विचां हीअ नाली थी निकिरे जेका सुठी सुहिणी लज़त शॉरबीन हुन में फरमाई त पीअण वारनि जे लाइ लज़ीज़ <laughs> तमामु सुठो आहे हिमत हेल्थ वारो वरी हिकिड़ा फ़ाइदा तयारु हाणे वरी साइंटिस्ट उहो चवंदा खीर माॻे न पियो सम्झो खीर मज़ा ई थो थिए पर असां नंढे न पियो खीर पीए सो वीह रुपी हेॾनि ज़ोर वठनि सुठा सुहिणा लॻनि फलाण फलाण फलाण पर उहा ॻाल्हि चए सघे कूड़ी कूड़ी ॻाल्हि आहे बसि खीर न पियो खीर मींहु फलाणी ख़राबी भई खीर तमामु सुठो आहे ज़रूरी आहे अलाह ताला जी नेमत आहे अलाह ताला हुनखे चयो लज़त लि सॉरबीन पीअण वारनि जे लाइ हिन में लज़त आहे अलाह ताला कीअं ख़ल्कियो आहे बहिन बम वो फ़ुर्स बेन फ़ुर्स दम हिकिड़े पासे गोबर गुंग गंदग ऐं ॿिए पासे पंहिंजो रथु ऐं विच में नाली निकिरे थी जंहिंमें खीर थो अचे कहिड़ी अजब जहिड़ी ॻाल्हि आहे अलाह ताला इन करे न चयो त इबरत आहे इबरत कहिड़ी आहे इबरत इहा आहे त कीअं खीर पियो खीरु साॻे ई साॻे ई प्रोडक्ट हुन पेट में खाधो गाह थी वीचारी खाए गऊं पोइ उन मज़ा हिल के पासे ई थो निकिरे उहो त ई नथा पियो पर उहे हिंदू वीचारा पीअनि था उहो हिकिड़ो हुयो पंहिंजो वॾो हिकिड़ो वज़ीर साहिबु हुयो अलाए छा नालो हाणे वियो आहे उहो वीचारो पंहिंजो पेश पंहिंजो पंहिंजो गऊं जो बि न पंहिंजो पाण पेशाब करे वरी पीअंदो हुओ हाणे अलाह ताला असांखे मक़फ़त करे पनाह में रखे पंहिंजे में तुंहिंजो पर पोइ अहिड़ा माण्हू हुआ पोइ माण्हू के पीअंदा आहिनि पेशाब बि बीमारियुनि खां कंहिं कंहिंखे प्यारिबो आहे की उठ जो पेशाब या फलान उहो पीअंदा आहिनि पर बीमारी जे करे को माण्हू पीए त उहो हाणे हिकिड़ो उज़र थियो हुनखे सबबु थियो पर ईअं میں <laughs> में जेको हीउ पंहिंजो इहो वीचारो लाल शास्त्री हिन खां अॻु में पोइ हिते मिड़ी हिकिड़ो वज़ीर हो मूंखे नालो हुनजो यादि न आहे उहो पीअंदो हू पहिरीं जेको खाइंदड़नि जे लाइ हाणे हिन हुन आयत में जेका सूरत नहल में आहे हुन में लज़त लिशार बि पीअण वारनि जे लाइ इन अनाम ला इबर नुस्ख़ी कुम फी हा हुन मां ॿिया घणा फ़ाइदा आहिनि तव्हांखे पोइ घणनि फ़ाइदनि जो कुझु तफ़सील अलाह ताला ॿुधायो पर तव्हां पाण ई सोचो कहिड़ा कहिड़ा फ़ाइदा गऊं मुंहिंजा वीचारी मुंहिंजा आहिनि पोइ हिकिड़ो पंहिंजो अल्ताफ़ वीचारो आहे असांजो पंहिंजो शेख साहिबु हाला जो असांजो बुज़ुर्ग जो फर्ज़ंद इंजीनियर मैनेजर जो उन हिकिड़ी वॾी तफ़सीली हिकिड़ी मूंखे मोकिली ॿियनि खे बि आहिनि पंहिंजी जंहिं महिल गऊं जेके आहिनि बंबई में बि फिरनि कला दिल्ली में अलाए किथे ऐं हर क़िस्म जूं गऊं हर क़िस्म जूं के वीचारियूं लाकल मुखां थकल वधीक के बि कहिड़ियूं अहिड़ियूं के अहिड़ियूं के अहिड़ियूं कहिड़ियूं हज़ार तमामु हिकिड़ो सुठो फोटुनि जो हुयो मजमूओ सौ खनि फोटू अलाए घणा फोटू आहे पर मूंखे हैरत कीअं थी मोकिलियईं असां हिकिड़ो फोटू कोन मोकिले सघूं पर बराबरि हुन वीचारे अल्ताफ़ शेख साहिबु लिखंदो आहे किताबु घणेई तव्हां पढ़िया हूंदा सभिनी इनशाही पोइ उन मोकिलि सभिनी ॻऊं मुख़्तलिफ़ ॻऊं पियूं घुमनि पंहिंजे दिल्ली में अलाए बंबई में आउं थो बंबई जी ॻाल्हि हुई त अहिड़े क़िस्म सां उहा तव्हां ॾिसिजो की हूंदी किथे उहा पोस्टिंग पोइ इन करे फ़र्माईं त इन लाखो में फिलहाल अञा में लबरा नुस्ख़ी निहा पोइ जेको आहे इबिरत आहे तव्हांजे लाइ में ऐं तव्हां पियो था हुनजे जेको पेट में आहे सो पियो था भलकुम्फी हा मना फियो ऐं हुनमां तव्हांजे लाइ नफ़ा आहिनि कसीरत तमामु घणा नफ़ा आहिनि तव्हां लाइ वमेन हा था खिलूं न हुन मां खाओ बि था यानी गोश्त खाओ था खीरु पियो था फलामत करो था तुंहिंजो अलाई हा ऐं उन ते यानी हिन जे ढोरनि ते वलल फुल्के तोह मलून हा पोइ पहुची पोइ त ॿेड़ी जेका आहे उन ते ढोरनि ते चढ़ो था यानी ढोर ढोर जेके आहिनि गॾु आहे की खचर आहे की घोड़ो आहे की की वीचारा गहुनि ते बि चढ़ंदा हुआ गहुनि खे वरी इस्तेमालु थो करिजे पंहिंजे हर में जेको नर आहे उनखे पाण वटि कनि था पर किथे वरी पोइ उनजी मादी खे ढगी खे बि इस्तेमालु कनि था पोइ हर्स में पोइ हिन में हारपे में हर काइण जे लाइ त हाणे इते ज फुल आल फुल्के तव्हां फुल्के जी माना ॿेड़ीअ ॿेड़ी हिते चढ़ो था ॿेड़ी वला तल चए थो मूं ॿुधाई हज़रत नू अलाम खे हाणे हितां हज़रत नूह जो किसो थींदो शुरू हज़रत नूल अलाम जो किसो वॾे वॾे में वॾो किसो हज़रत नूह जो घणनि सूरतुनि में आहे पर वॾे में वॾो सूरत हूद में आहे हुन खां पोइ सेकेंड लार्जेस्ट हिन में आहे सूरत मोमिनून में हज़रत नूह अलाम जो ज़िक्र ॿियनि सूरत में सूरत नूह ख़ुदि बि आहे एकहतरि नंबर सूरत जेका नूह जी सूरत आल इस्लाम जी ऐं खां पोइ ॿियूं घणे घणियूं टेहारो खनि सूरतूं आहिनि जिन में रसूल पंहिंजे हज़रत नूह वल इस्लाम जो ज़िक्र आहे पर हाणे हितां ज़िक्र थो थिए शुरू पंहिंजे हज़रत नूह अल इस्लाम जो हीअ आयत टेवीह खां वठी आयत उणटीह कहिड़ी आयत आहे उणटीह या टीह आयत ताईं टीह आयत ताईं जे आख़िर ताईं ॼण हज़रत नूह अल इस्लाम जो ज़िक्र थो अचे हाणे उहो था वरी पढ़ूं इनशाहामी फुरमाए थो त वद अरसलना नूहन इलाह क़ौमी ऐं बेशक असां व लक़ीद आहे व लख असां बेशक ल ताक़ीद ई आहे वलक़ू इलाह क़ौमी नूह अलाम खे संस क़ौम ते असां मोकिलियो बेशक असां मोकिलियो क़ौमी फ़क़ाल पोनि चयो यानरु हे मुंहिंजी क़ौम अलाह जी इबादत करियो अलाह जो बानाप थियो अलाह जी पूॼा करियो उन खां सवाइ ॿियो को ख़ुदा कोन्हे अलाह कोन्हे त थकून पोइ छो नथा अलाह खां ॾिजो परहेज़गारी छो नथा अख़्तियार कयो फ़क़ाल अल मलउज़ीन कफ़रू ॿिन क़ौम ई पोइ जेके वॾेरा हुआ हुनजे कौम में जेके चीफ हुया जेके असल जेके सरदार हुआ मलव मतिलब माना पंहिंजो वॾा जेके मालिक हुजनि की वॾेरा हुजनि की चीफ हुजनि की जेके अहम माण्हू जेके हुनजे क़ौम में हुआ या सरदार हुआ मतिलबु मतिलबु उल लज़ीन कफ़र जेके कुफर काफ़र बि हुआ हुन जा जेके सरदार काफ़रनि जा सरदार अहमथुल कुफर अलाह ताला क्रांची में चयो त काफ़रनि जा सरदार अहमुल कुफर ॿिए हंधि हिते बि इहा ॻाल्हि कोन्हे फ़क़ाल मलाउल लज़ीन गफ़र जेके काफ़रातनि में अचनि जा वॾेरा जेके से वॾा माण्हू त जेको चयो मिन कौम ई हुन क़ौम जा मां हाज़ा इलाह बशरूम हीउ तव्हां जहिड़ो ई माण्हू आहे हीउ त को ॿियो कुझु कोन्हे वधीक तव्हां जहिड़े तव्हां जहिड़ो माण्हू आहे <clears throat> ऐं त फदल हीउ तव्हां ते पाण खे मोखे थो पाण खे फज़ील थो ॾिए त आऊं तव्हां खां अहम आहियां कंहिं मामले में ऐं तई मुंहिंजे पोयां हलो पर हीअ त अहिड़ो कोन्हे जो हिनजे पोयां हलूं हिन जा कपिड़ा फाटा पिया आहिनि जुती बि कोन्हे का मथो उघाड़ो पोइ वार वॾा गंदो खिचड़ो ऐं हीउ पियो हीअं करे को हीअं करे हिन जे पोयां असीं हलूं न को हिनखे माल न को माड़ी न को हिन खे माल न को मिल्कियत न कोई हिनखे ढोर न को ढिंगो हिन खे असीं हिनजे पोयां असीं हलूं ऐं हीअ त बेकार माण्हू आहे असांजे कम जो कोन्हे हिन हिनजे असीं कीअं पोयां लॻंदासूं हीअ चाहे थो यूरीद ऐं इहे त फ़दल अलाए कमु हीउ तव्हां चाहे थो तव्हां थी पाण खे फज़ीलत ॾिए हीअ तव्हां खां मोतबर करे पंहिंजे पाण खे हीअ पाण खे मोतबर थो करे असांखां ही त मोतबर कोन्हे हीअ त सफ़ा बेकारु आहे चओ अलाह मोकिले चाहे या को मोकिले त को मलाइक आहे फ़रिश्तो मोकिले आहे जो ईअं खंभ टेड़ींदो अचे हा ऐं असांखे अची चवे हा त भई हीअं करियो हीअं करियो पोइ असीं मञूं हा हाणे हिनखे कीअं मञींदासीं असीं असांजा जेका आबा ॾाढा गुज़री विया उनमें अहिड़ो का ॻाल्हि ॿुधीसूं कोन त को अहिड़ो को पैगंबर को आयो को मुंहिंजो ईंदो चए पाण ई पाण खे ही बसि हीउ न आहे कम जो न आहे एन उहा बि जिन अथनि हीउ माण्हू आहे जंहिंखे जिन आहे या जंहिं ते जादू थियलु आहे या जेको साईं चरिया चरियो आहे जिन थींदो माना चरियो थींदो चरियो आहे जिन नथनि हिनखे जिन आहे हिनखे चरियो आहे बेकार आहे सम्झो इन उहा इलाह बि ही जिन हीउ माण्हू अहिड़ो आहे जंहिंखे जिन आहे जंहिंखे चिराए पाए फतर बि ही पोइ हिन ते सब्रु करियो हाणे छॾियोसि पियो बख़्श करे पियो वाही तबाही करे जेको वणे सुवे हाणे छा कयूं भला हिन कहिड़ो मथो हणो पोइ कॾहिं वीचारे वीचारा खे मारींदा हुआ घणो पिचऊं ॿिए हंधि ज़िक्र आहे हुनजो त चई हिन हिते चई चए थो चवनि था छॾे ॾियो हिनखे पियो हुजे इंतज़ारु करियो तरब बसू तर बसू माना पोइ ॾिसो इंतज़ारु करियो विहो त छा थो हिन जो असरु थिए हथु आहे हई न हिकु वक़्तु मुक़ररु थिए हाणे वक़्तु मुक़ररु जी पोइ मुफ़्त तफ़सील मूं पढ़ियो पियो हींअर साईं असांजो नुंहुं मखदूम नूह रहमत लियो तरसो त क़मत थिए या तरसो त पंहिंजो मरी वञे हीअ जान छुटी पए त पोइ छुटी पवंदासूं नूह मरी वेंदो पोइ ख़ैरु थींदो हिनजो अहिड़ो मोह चङो आहे अहिड़े नमूने मतिलबु हिन जो ख़्यालु अहिड़ा क़िस्म जा काल रबिन सुरनी बीमा कसबून पर नूहर इस्लाम चयो त हे हे मुंहिंजा रब हाणे मूंखे मदद कर नुसरत कर मुंहिंजी जे हिननि माण्हुनि ते बीमा कसबून छो जो हिननि मूंखे कूड़ो कयो आहे मुंहिंजी ॻाल्हि मञनि था कुरसी में आहे ज़िक्र ॿिए हंधि या हिन ते हंधि त नव सौ पंजाहु साल सूरत अनकबूत पियो किथे नव सौ पंजाहु साल उहे जेके आहिनि से त तबलीक़ कई मतिलबु मां हुनखे ॿुधायो नव सौ पंजाहु साल अॻे केतिरियूं उमिरियूं हुयूं कहिड़े हिसाब सां कंदा हुआ उहो बि पा खे ख़बर आहे मतिलबु त पर हर त इब्राहिम अल जे ज़माने में हिकु सौ सतरि नवे मतिलबु एतिरे क़िस्म जा साल थी वेंदा हुआ माण्हुनि जी उमिरि पर सलाह साहब ज़माने में सठि सतरि जो हज़ूर सलाह जोल चय मुंहिंजी उमिरि जेका या हिन ज़माने जा माण्हू सतरि असी सतरि स सठि सतरि साल सठि सतरि सित्तिनि वसवाईनि जे विच में मतिलबु सत ऐं सतरि जे विच में पर हाणे जेको हिन ज़माने में वरी माण्हू वॾियूं उमिरियूं थियनि शुरू थी वियूं आहिनि छो जो मेडिकल फैसिलिटीज़ आहिनि ई हू त इहे वीचारा पोड़ा पोड़ा हाणे असां वटां ॾिसां थो नवे सम्झो सालनि जा थी विया आहिनि हलिया ठीकु ठाकु आहिनि पर असां वटि बि के के माण्हू हुआ हीअं डॉक्टर बलोच साहिबु नाइंटी फोर में गुज़ारे वियो साईं जोयो साहिबु अञा मोहम्मद इब्राहिम साहिबु जोयो अलहमदल्ला अञा जहिड़ो आहे सौ साल सालकनि जो थी वियो आहे अञा तुंहिंजो अलमदिल्ला जहिड़ो आहे त के के माण्हू आहिनि पोइ अलाह ताला हुननि ते हरामद थो करे हुनखे रखे थो पंहिंजे कंहिं नमूने सां निशानी आहे उहा वॾी उमिरि जा माण्हू जेके आहिनि से निशानियूं आहिनि उन्हनि खे माण्हू वञे उन्हनि खे माण्हू ॾिसे त इबरत हासिलु करे त अलाह ताला कहिड़े नमूने सां हुननि खे रखियो आहे हाणे अलाह ताला चए थो त हुन काल रबनि सुरनी बीमा खजबूनि मुंहिंजी मदद कर जो हिननि मूंखे कूड़ो कयो आहे पोइ असां हुनखे वेही फाओ आहे न इलाही असां हुन ॾे वेही कयोसीं अनिसनाइल फुल्क बि आहे त हाणे ॿेड़ी ठाहे असांजे अखियुनि जे अॻियां यानी असीं ॿुधाईंदा वेंदासीं तोखे ऐं असीं ॾिसंदा वेंदासीं ऐं वेही असांजो ईंदो उहो तोखे ॿुधाईंदो वेंदो त कीअं ठाहे ॿेड़ी कीअं ठहंदी हाणे मतिलबु त इहो नूहाम पहिरियों इंसानु हो जंहिं ॿेड़ी ठाही पर उहो हज़रत अलाह ताला हुनखे वही मोकिलियो ॿुधायो त अहिड़ी बदख वांगुरु ठाहे जीअं बदख पाणी में तरंदी आहे ॾिठो ॾिठोसीं बदख कीअं थी तरे कीअं पई हले अहिड़े नमूने सां हुनजे विच जेको आहे अहिड़ो हुजे अॻियां जेको हुनजी पु अॻियाड़ी अहिड़ी हुजे पुठियाड़ी अहिड़ी हुजे अहिड़े नमूने सां हुजे जो जीअं पंहिंजो बदख थी थिए पाणी में तरण वारी जेका सा उन वांगुरु तूं ठाहे पोइ अहिड़े नमूने सां अला ताला हुनखे सेखारियो पंहिंजे वही सां बे आयुनि न असांजे अखियुनि जे अॻियां ऐं वही बे वही न असांजे वही जे अॻियां फैज़ा जा न पोइ जॾहिं असांजो <laughs> हुकुम अची वञे हलियो या हुकुम असांजो अची वियो जॾहिं अची हुकुम असांजो फैज़ा जा अमरोना वफ़ारत तन्नूर ऐं तनूर जेको आहे तनूर पाण ॾियण में मानियूं पचाईंदा आहियूं पोइ मानी त हुन में बाहि ॿारींदा आहिनि वीचारा मानी अहिड़े नमूने सां ठाहींदो आहे तनूर पाण सां तंदूर दाल था विझूं पर तनूर अरबी में तनूर जेको आहे उन उनमें पाणी निकिरी सुसट कंदो ॿाहिरि निकिरे हिकिड़ो हेठां पाणी निकिरंदो हिकिड़ो मथां पाणी वसंदो ॿई पाणी यानी हिकिड़ी ज़मीन जेको पाणी छॾींदी हेठां खां उहो पाणी निकिरी ईंदो तनूर बजाए बाहि जे हुन मां पाणी निकिरंदो ऐं हुतां मथां आसमान में अहिड़ो पाणी वसंदो जो बसि मुल्क़ सभु ॿुॾी वेंदा हलिया त इहो थींदो फैज़ा जा अमरना वफ़ार तनूर उहो तनूर जेको फाटे पाणी सां तनूर बाहि बाहिज़ा न बाहि हुन में ॿार बि पर उन ॾींहुं जेको आहे इहा निशानी थींदी तुंहिंजे लाइ पोइ हुनजी ज़ाल डोड़ंदी आहे ॿ ज़ालूं हज़रत नूह अलस्लाम जी हिकिड़ी ज़ाल जेका सा हुनजी काफ़र हुई पोइ उहा वई हली पंहिंजे माइटनि सां उहा ॿुॾी वई ऐं हुनजो पुटु हिकिड़ो फर्ज़नि जेको किनान पंहिंजो उहो ॿुॾी हलियो बाक़ी ॿी जेका ज़ाल सां असां गॾु आई त इनशाला ऐं पंहिंजे सत टे पुटु जेके हुअसि उहो पंहिंजो साम ऐं पंहिंजो हाम ऐं यफ़स उहे इंसान सां गॾु आया ॿेड़ी मज़ पंहिंजो इहे ॼण पोइ बचिया वफ़ारत इहो ॼण निशानी हुई तनूर फाटंदो तनूर मां पाणी निकिरंदो वफ़ारत तनूर फसलुख मिन कुलिन इसनैन पोइ पोइ सभिनी जानवर जेके मतिलबु खणी अल्लाह ताला के जानवर ख़ुदि ई पैदा करे थो वरी वरी वरी वरी अहिड़े नंढे नंढा नंढा जानवर जेके आहिनि पर जेके बि पोइ अल्ला ताला खे ख़बर कहिड़ा पोइ तौरात में बि उनजो ज़िक्रु आहे के जानवर जानवर अहिड़ा जेके खयईं <clears throat> पोइ उहे जेके आहे खण फसलूख पोइ खणी हल उने में फसलुक फी आहे मेन कुल्लीनि ज़ॉ निसना आहिनि पोइ हर हर शइ मुंहिंजा जोड़ा ॿ ॿ ॾिसंदा आहिनि सबक़ु अलकौल मिनो ऐं पंहिंजे आयाल खे अहल लख अहिल तुंहिंजो अहल जेको आहे उनखे खणी हल पोइ हिते चयो तुंहिंजो अहल आहे तुंहिंजो अल माना त तुंहिंजी ज़ाल तुंहिंजो पुटु जेके आहिनि टे हुन जूं जेके आहिनि तुहिंजियूं नोहरूं टे आहे अहिड़े नमूने सां तुंहिंजो अरत हुद में आहे हुन में त अलाह ताला या हू मुंहिंजो पुटु जेको किनार आहे उहो मुंहिंजो अल आहे उते उहो आल जो लफ़्ज़ चए मुंहिंजो आल आहे पोइ अलाह ताला चए थो न उहो तुंहिंजो आल न आहे मतिलबु त हू तुंहिंजे कम ते जॾहिं न आहे तुंहिंजे तरीक़े ते न आहे त पोइ तुंहिंजो आल न आहे उनखे तूं छॾे ॾिबसि हुन जी ॻाल्हि न कर पोइ अला अलाह ताला अहलक अहलक इलाह मन सबक अलाए हिल कौल सवाइ हुनजी जिन ते कौल साबित थी चुको आहे यानी हिकिड़ी तुंहिंजी ज़ाल कोन चढ़ंदी उनजो सूरत तहरीमी ज़िक्र आहे जेका ज़ाल कोन चढ़ी ऐं हुनजो पुटु कोन चढ़ंदो उनजो ज़िक्र सूरत हूद में त हुनजो आहे जंहिंजे लाइ दुआ थो घुरे पोइ अलाह ताला चएसि थो मना थो करेसि त न दुआ हुन लाइ न घुर छो तुंहिंजे आल मां न आहे वफ़ारत तनूर फासलुक फी आहे من कुलिन ज़्नैन सबक़ु अल تو जंहिं ते अॻ में कौल القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا चढ़ंदा ऐं ظلم ज़ुल्म कनि था तंहिंजे मुतलिक़ मूंखे मुखातिब न थीजांइ मूंखे दरख़्वास्त अपील न कजांइ मूंखे न चइजा ज़ाल جي मुतलिक़ مونکي न चइजा तुंहिंजे पुट जे मुतलिक़ न छजांइ पोइ हुते सूरत हूद में पुट जो ज़िक्र आहे ऐं सूरत तहरीम में अलाह ताला फरम सूरत मदनी जी मदनी जी सूरत आहे जंहिं मज़ टिनि क़िस्मनि जे औरतुनि जो ज़िक्र आहे त मतिलबु त हिकिड़ी जेका मुस्लमान मोमिन वटि रही हुई ऐं पंहिंजो काफ़र हुई ॿी जेका लूतरा इस्लाम जी ज़ाल हुई मोमिन जे घर में हुई पर पाण काफ़र हुई ॿियो जेका पंहिंजो फिरोन जे घर में हुई काफ़र जे पर पाण मुस्लमान हुई हुन जो नालो क़ुरान में कोन्हे पर चवनि था त असमा छा नालो हुअसि पंहिंजो उहा हुई अहिड़े क़िस्म जो नालो ऐं